Bilzara, uh, eh, bakizien bezala uste dut, historia mailan, biziki importantzia handia ukan duela eskualerian. Gero, uh, eh, biztandena, herri elkargoa uh, eraikiz, uh, energia edo kemena handi bat uh, eman dugu proiektu hori buruz. Eta gero, uh, ara, galdera bat ukan dugu, maien gainen uh, ezaria zena zen. Hea, uh, herrien biltzara, haute txen biltzara, hea, berriz, Eh, bazuenez bere lekia eh, gure ah. panorama berrian eta eraiki dugu edo pentsatu dugu eh, bai uh, baziela, bere errola eta hor ari gira, ari gira montatzen eta egia, egia burua hartu utala bainan, <laughs> bainan buru bat eh, ez da jehuze gorputza ari gabe hmm. eta hor eh, taldean hor lan eh, egiten dugu eta biztan dena instituzio mailako ondoko horatxa lantzen ari gira eta hor ere etoriko ba. gira horren Bizua izanen du dena den, oaxak emaiteko izain da hor Bai, bai, biztan dena, eh, lan egiteko hartu dugu eh, biltzara hmm. egitura hori eta eta bai hor, eh, hor behar dugu berriz abiatu gogoeta eta ondoko eskoleriko urratsak gogetatu.